Mi smo u našem prošlom predavanju kazali da smo završili sa poglavljem koje govori o misvaku i propisima misvaka pa smo danas, inša Allah, sa jednim novim poglavljem, a to je poglavlja, sa poglavljem, jeli, potiranja o mestvama. U njemu je autor, ko je autor? Abdul Ghani al-Maktisi spomenuo hadis al-Mughire ibn Šu'be i hadis Hudejfe radijallahu ta'ala anhuma. I mi ćemo danas, inša Allah, govoriti o hadisu al-Mughire ibn Šu'be, a al-Mughire ibn Šu'be se smatra najstručnijim ashabom u pogledu potiranja po mestvama. Pa je njegov hadis ujedno i glavna osovina ili glavni oslonac u znači ovome poglavlju. U njemu kaže El Mughira ibn Šobe radijallahu ta'ala anhu Kuntu ma'an nabiji sallallahu alaihi wasallame pi seferin fa ahvajtu li enzi'a hufejhi fa qal da'huma fa inni edhaltuhuma tahiretejni fa mesaha alaihima. Kaže bio sam sa poslanikom sallallahu ve na putu pa sam htio skinuti njegove mestve jeli dok se poslanik sallallahu ve abdestio pa je rekao ostavi obu kao sam ih na čiste noge ostavi te mestve ja sam kaže noge stavio u te mestve dok su bile potpuno čiste pa je potom potrao po svojim mestvama ovaj hadis kako sam već spomenuo smatra se temeljem u oblasti potiranja po mestama. I znači najviše se spominje ovaj hadis al Mugire ibn Šobe. Prvo, o čemu smo govorili ranije, jeste ravija hadisa ili prenosioc hadisa. Kratka biografija o prenosiocu ovoga hadisa, a on se zove El Mugire ibn Šobe, ibn Ebi Amir, ibn Mes'ud, Neki kažu el migire sa kesrom na mimu. El migire, a neki kažu el mugire. I el mugire je ispravnije. Sa damom na mimu. El mugire ibn Šobe. Ibn Abi Amir, ibn Mas'ud, al-Thaqafi, radijallahu ta'ala anhu. Primio je islam kada je bila bitka na Hendeku. Ili kada se desio dan Hendeka. Ili godine Hendeka. U toj godini kada se desio, znači, Hendek primio je islam, došao je kao muhađir i prisutstvo je hudejbi. Spominje imam Zehebi u Sijaru u trećem tomu na 31. stranici da imam Malik rekao O ne nekahan lin nisa Volio je da se puno ženi. Volio je El Mugire ibn Šobe da se puno ženi. Pa se spominje da je u jednom momentu ženio četiri žene. I u jednom momentu dao talak jeli, sve četvrima ili ženama. U jednom momentu je razvodio sve, u jednom momentu je ženio sve. Čak se spominju i cifre da je ženio toliko i toliko žena, no međutim ne želim te cifre spominjati zbog toga što ne vjerujem u njihovu ispravnost. Ima mnoge brojne odlike, Allahu te alanhu, a jedna od tih odlika jeste da mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojom rukom potkratio brkove na misvak. Znate kako je misvak? Tako je. Stavio bi misvak, znači ispod njegovog nosa, na brkove i onda ono što pređe preko misvaka, to je otprilike ono što pređe preko, znači ove usne gornje, to vi, to mu je odsjekao, znači makazama. I ne zna se ova odlika nijednom drugom ashabu osim al Mughir ibn Jedino je njemu, znači to poslanik, sallallahu alaihi wa alihi uradio. Prenosi od poslanika, sallallahu alaihi trideset 136 hadisa, devet se nalaze kod Buhari i kod muslima. Devet hadisa nalazi se kod Buhari i kod muslima, a ostali su, znači, po drugim hadiskim, po drugim hadiskim zbirkama. Zvali su ga Mughire Turra'i. Mughire razuma. Zato što je imao potpuni razum i punu pamet i zdravu, zdravu logiku. Spominje imam u svome dijelu Tehdibur Kemal da je bio na jemami i da je tu izgubio oko da je bio na imami, a da je izgubio oko na dan muka. I ovo je mišljenje odabrao Ibn Etir. No međutim, spominje se od radi radijallahu ta'ala anha da se u vrijeme poslanika sa osanem desilo pomračenjem sunca. Pa da je izišao Mugire i pogledao u sunce dok je bilo pomračeno i da je zbog toga uslijepio na jedno oko. No međutim, Allah najbolje zna da je prva predaja ispravnija da je znači izgubio oko na dan jer muka. Neki kažu da smeta pogledu sunce dok, kada se pomračiva na mjesec. Ne znamo da ima nešto širijeto pouzdano tome, ali ako se potvrdi znači naučno, onda sigurno treba to izbjegavati. Pristo je također bitkama koje se vodile u Šamu i kada je bilo oslobađanje Šama i pristo je bitci koja se zvala El Kadisije. Prošlog smo puta spominjali tako, ono predaju koji je spomenuo Ibn Žerira kada su ashabi čistili svoje zube svakom, je tako? To je bila bitka na Kadisiji koja se odigrala 14. hiđarske godine, pa smo kazali da u toj, tom lancu prenoslata ima Sejf ibn Omar koji je, ili Omar ibn Sejf, kako se zvao, koji je bio slab prenosioc. Od El Mugire ibn Šobe se spominje jedna lijepa priča koju sam našao u Tehribur Kemal i Esmair Rijal od imama El Mizija u sedmom tomu. Spominje priču od El i ibn Šobe, kaže da je rekao nikada me niko nije prevario. Inače, Al Mughir ibn Šube je jako bio lukav čovjek. Jako lukav čovjek bio. Nikada me, kaže, niko nije prevario do jedan, kaže, momak koji je bio iz plemena Benul Harif ibn Kjab. Ja sam, kaže, zaručio jednu ženu iz, iz tog plemena. Pa mi on, kaže, došao, a on je iz istog plemena bio, pa najbolje poznaje, jeli, ljude iz tog plemena, pa mu kaže, o, namjesniče, je bio kao namjesnik, kaže, nema tebi hajda u toj ženi. Kaže, što? Kaže, ja sam vidio jednog čovjeka da je poljubio. Ne vrijedi kaže. Pa sam, kaže, odustao i kaže, nisam je htio ženiti. Kaže, pa sam nakon izvjesnog vremena čuo da je on oženio. Taj momak. To se dešava da čovjek ode sa bratom muslimanom da prosi djevojku i kaže nije to za tebe. I onda dođe on pa, pa je prosi. Kaže, ja sam vidio čovjeka da je poljubio, nije to za tebe. Kaže, pa je nakon izvoznog vremena on je oženio. Kaže, pa sam ga seo i upitao ga, kaže, šta to vide, kaže, zar mi nisi, kaže, rekao da si vidio čovjeka da je poljubio, a ti je nakon toga oženio. Kaže, vallahi nisam ti slago. Kaže, vidio sam njenog oca da je poljubio. Pa je prevario on jedini Mugiru ibn koji je imao. Kaže Ibn Abdulber, neki su se potužili u Basri na Mugiru ibn pa ga je Omer smijenio i stavio ga da bude namjesnik u Kufi. Pa je ostao tako, sve dok nije Omer ubijen, dok nije došao Osman i u jedno vrijeme, znači Osmanov hilafeta ostao je tu, pa ga je smijenio. Pa je nakon toga pripojio se Muavinoj skupini, radijallahu ta'ala anhu međma'in, pa mu ga je postavio kao namjesnika za, da bude namjesnik u Kufi. I tu je umro kao namjesnik, kaže sa 49. kaže El hafib da je umro 50 50. godine po konsensusu. No, međutim, ima mišljenje i 51. godine što ukazuje na slabost, znači, konsensa koji se navodi. To bilo ukratko o El Mughiri ibn Šobi, radijallahu ta'ala anhu, ome častom ashabu poslanika sallallahu alaihi wasallam. U ome hadisu kaže, kuntuma an nebi sallallahu alaihi wasallam fi sefar. Bio sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam na putu. Ovaj put bio je put prema Tebuku. Put prema tebu, Tebuku kada su pošli na bitku na Tebuk, a u jednoj se predaj navodi da se ovaj događaj desio prije sabah namaza. Kada se Allahov poslanik s.a.v. abdestio za sabah namaz, tada je kazao, nemoj, kaže, izuvati moji mesti, jer sam je obukao, jer je na čiste noge. A bitka na Tebuku je bila u Ređepu 9. hiđarske godine. Kaže, ja sam je obukao na čistoću, na čiste noge. Na punu čistoću. Ovdje se odnosi na čistoću poslije propisno uzetog tahareta abdesta. Jer se puna čistoća ne naziva osim kada čovjek uzme, znači, kada čovjek uzme šerijetski propisan, znači, abdest. I oblačiti mestve na takav abdest je jedan od uvjeta potiranja po mestvama. Jedan od uvjeta potiranja po mestvama. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku kada znači obuče uzme abdest i nakon toga obuče meste da potira po, po I nema razilaženja među islamskim učenjacima po tome pitanju. Svako ko govori o ovome pitanju navode konsensus pravnika. Ne razilaze se, a mi ćemo naknadno spominjati mišljenja islamskih učenjaka o potiranju po Da vidimo kako su oni to i gdje su svrstali potiranje po Kako su mjesto dali o ovome fikskom pitanju. Čak da su ga svrstali u akajitska pitanja, mnogi od njih, pa ćemo to spominjati inša Ovdje se postavlja pitanje, kada se govori o potiranju, da li je bolje potirati po ili je bolje oprati noge. Islamski učenjaci po ome pitanju imaju tri mišljenja. Prva skupina, ovo mišljenje zastupaju neki ashabi i učenjaci šafijske pravne škole kažu da je pranje nogu bolje od potiranja po neka skupina tabina kaže bolje je potirati po mestvama, da bi se time odgovorilo haridžijama i šijama koji ne potiru po mestvama, koji to poriču. Pa kaže da bi se time razlikovali od njih i da bi njima pokazali šta je sunet bolje potrati. I ovo je mišljenje odabrao imam Ahmed ibn Hanbel. I kaže treća skupina, i ovo je jedan rivajet od Ahmeda, ali je drugi ovaj rivajet jači i ispravniji, i odabrao ga Ibnul Munzir da je to isto. Ibnul Munzir od čije skupine? Čiji on mezheb? Ibnul Munzir, a ne Saburi. Šapija i šapijskog mezheba. Kaže da je isto, potrao ili oprao. Bilo da potareš ili da opereš, isto je. Sjećam se, da sam čitao u fiksnim knjigama nekad davno, da neki učenjaci smatraju, ako čovjek opere noge, i obuče mespe na čiste, znači noge na potpun abdest, pa nakon toga dođe ili hladno vrijeme, ili mu je teško skidati mespe i slično tome, kažu da je bolje da potere u tome slučaju. Jer Allah voli da se koriste njegove olakšice kao što voli da se izvršavaju njegovi farzovi. A ako čovjeku nije problem da iskine i da opere noge i tako dalje, onda kažu bolje je znači da da opere noge, jer ipak pranje nogu je potpunije, jer je to spomenuto, to je spomenuto znači u Kur'anu. U svakom slučaju, što god čovjek da uradi od ovoga, to je dozvoljeno i to je, to je hajr. Kaže ima Mahmed u mome srcu nema nikakve šubhe i sumnje po pitanju potiranja po mestama, jer hadise o potiranju po mestama prenosi oko 40 ashaba poslanika sallallahu Sunnet koga prenosi 40 ashaba. Kaže Ibn Abi Hatim, Ibn Abdulber, da također hadise o potiranju po mestama prenosi 40 ashaba. Kaže Waliju Din, ali u svom djelu Parhu et tasrib u drugom tomu, na 230. stranici, da hadise o potiranju po mesama prenosi 60 ashaba. A najbolje što je uradio u ovome poglavlju jeste Ibnul Mulekin. Ibnul Mulekin koji kaže sakupio sam imena ashaba i predaje koje govore o potiranju po mestama i kaže vidio sam da je njihov broj dostigao 80 ashaba. 80 ashaba, pa su predaje o potiranju po mestama mutevatir. Mutevatir, kao što ćemo spomenuti od, Ibnu, od Ebu Hanife, od Allahanu, koji je ukazao na to. Mutevatir, je kada prenosi, znači tolika skupina ashaba, jedan sunet od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže Ibn Munzir, u svome dijelu Lausat, i spominje Ibn Abdulber, u svome dijelu El imam Nevu El Međmua, da je Hasan al-Basri kazao, Pričao vam je 70 ashaba od poslanika sallallahu alejhi ve da su ga vidjeli kako potira po mestama. Hasan al-Basri Tabin kaže 70 ashaba mi je pričalo o tome. U predaji koji spomenje Al-Mawardi u svom djelu Al-Hawil Kebir u prvom tomu kaže pričalo mi je 70 učesnika Bedra da su vidjeli poslanika sallallahu alejhi kako potire po svojim mestama. No međutim, ova predaja 70 učesnika Bedra se ne smije sad ovako, jer Hasan al-Basri nije doživio 70 učesnika Bedra. On nije od one stare skupine tabina, već pripada srednjoj ili poznijoj skupini, pa nije doživio taj broj, može se kazati da mu je kazao jedan ili dvojica ili trojica, da su čuli od drugih i da su to svi drugi vidjeli i tako dalje. Znači da prenosi od njih, a ne da je to čuo direktno, znači iz njihovih usta. Kaže Taqiju Din u svome djelu Lihkjam Ibn Daqiq al kaže čuo sam ili došlo je do mene od Ebu Bekra Bez Zara, da je rekao da je ovaj hadis od Mugire ibn Šobe prenesen ovaj sam hadis sa 70 različitih puteva. Znači nema ovaj hadis veze sa koliko ashaba prenosi. Hadis Mugire ima 70 različitih puteva. Što ukazuje znači na sigurno na ispravnost i na utemeljenost i na snagu ovoga hadisa u sunetu poslanika sallallahu alaihi U predaji koji bilježi mame Tabarani stoji u njoj Kaže, vidio sam poslanika sallallahu alejhi da je potrao po mestvama nakon spuštanja sure El Maide. Ko će mi kazati? Zašto je ovdje El Mughire ibn Šuaba rekao, vidio sam poslanika sallallahu alejhi da potire po svojim mestvama nakon spuštanja sure El Maide. Zato što je ajet o abdestu, o pranju nogu gdje? U suri El Maide. Ja eyuha, amenu amanu, idha kumtu minas salati, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين i operite svoje noge do članaka. Pa neki kažu da je taj ajet dokinuo šta? Propis potiranja po, po mestama. A on kaže, ja sam vidio Allahom poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je potirao po svojim mestvama nakon čega? spuštanja sure al majde i ajeta u abdestu, što jasno ukazuje da ne može taj onda ajet dokinuti šta? Tu praksu. U protivnom ne bi Allahov poslanik sallallahu potirao. Ne bi potirao znači po svojim mestama. Potiranje po mestama, što ćemo opet kasnije spomenuti je simbol ehlu suneta ol i smatra se simbolom ostavljanje potiranja po mestama smatra se simbolom novotara. Čemu ćemo spomenuti mišljenja par islamskih učenjaka da čovjek ostavi potiranje po mestoma, neće da potira, da izbjegne taj sunnet, to je simbol novotara. Čak kaže Ibn Mulakim da neki od njih kažu ovako. Da Bog da, da Bog da, bio nepokoran vladaru i da Bog da potirao po mestoma ako učinim tako i tako. Razumijete? Kune se, hoće kazati, to nikada neću učiniti, a ako budem tako učinio, da Bog da potirao po mestama. Koliki on zločin smatra potiranje po mestama? Smatra to zločinom. A to praksa poslanika sallam, koja je prenešena u mutevatir hadisima. U mutevatir hadisima na koji se složili islamski učenjaci. Pa nakon toga nema više nikakvog dalaleta. Pa ćemo vidjeti da su neki učenjaci to znači smatrali i Akajitskim i pitanjima. Ja sam svoje noge stavio u te mestve ili obukao sam mestve na čiste noge. Ovdje se znači čiste čistoća tahareta ili abdesta, potpuna čistoća abdesta, jer se ne smatra potpunom čistoćom kada bi čovjek ostavio na svome stopalu ili na bilo kom drugom dijelu tijela, koga je obavezan prati pri abdestu, kad bi ostavio za koliko jedan dirhem ili dinar, ili malo kada bi ostalo suho, ne smatra se to šta puna čistoća, jer to ne vrijedi. A kako se može smatrati puna čistoća da ostaviš neoprane noge? Ne, nego znači puna čistoća oprao sam noge i obukao ih znači na potpunu, na potpunu čistoću. Ovdje islamski učenjaci raspravljaju u jednom pitanju, pa kažu kada bi čovjek abdestio i oprao sve što se tiče abdesta i desnu nogu, samo ne bi lijeve oprao. I tada obuče na desnu nogu mesku jednu. I onda opere lijevu nogu nema gdje stati, pa na primjer obuče da bi stao na cipelu ponovo nazad sa čarapom ili sa mestom, pa onda pere lijevu nogu pa obuče mest. Je li mu dozvoljeno da potira po tim mestima? Pazite, Allahov poslanik s.a.v. je rekao, ostavi ih, kaže, ja sam obukao meste na čiste noge. Kada čovjek obuče jednu mestu, opravo jednu nogu i obuče tu mestu, je li obukao mestvu, mestu na punu čistoću? Druga je noga ostala šta? Neoprana. Jer njegov abdest potpunjen. Nije do kraja. Jel razumijete ovo? Obukao je, znači oprao jednu nogu i obukao tu mestu. Tu mestu sad što je obukao na desnu nogu. Jer je obukao na punu čistoću. Nije, zato što je leva noga ostala šta? Neoprana. Pa kažu treba oprati oba dvije noge, pa onda obući mesto. Mora znači oprati drugu nogu lijevu, pa onda obući desnu mestu, pa lijevu mestu. Znači mora prvo oprati oba dvije noge prije nego što bude oblačio mesto. Što se tiče abdesta, ovaj abdest je ispravan ko sve uleme. On ima abdest. Pazite, ima abdest po konsensusu. Ali ima li pravo potirati po takvim mjestama? Tu se vodi spor među islamskim pravnicima. Od imama Ahmeda ovdje imaju dva rivajeta. Jedan rivajet je da je dozvoljeno potirati. I to je meseb imama Ebu Hanife. I hanefijski pravnika općenito. I to je mišljenje Ebu Seura i imama El Muzenija. Imam El Muzenija iz kog mezeba je on? Šafijskog. To je bio najprisniji učenik imama Šafije. I on je bio u rodinskoj vezi sa imamom Tahavijom. Imam Tahavija je prvo bio šafijskog mezeba, pa je onda ostavio šafijski mezeb i otišao na hanefijski. Rahim, rahim Allahu džemi. I to je mišljenje odabrao odabrali neki šafijski učenjaci i to je mišljenje Ibnu Tejmije, šeho Islama Ibnu Tejmije ta'ala. A kaže ima Ahmed po drugom rivajetu, ima Malik, i ovo je mišljenje šafijskih pravnika, da nije dozvoljeno potirati čovjeku po takvim mestama. I ovo je mišljenje odobrao Ishaf ibn Rahawi. Ishaf ibn Rahawi odabrao je također ovo mišljenje. Pa kažu nije dozvoljeno potirati i koriste se sa spoljašnjim značenjem znači ovoga hadisa u kome se kaže ja sam i obukao na čiste noge. Pa kažu ako bobu kao jednu, prije nego što opere lijevu nogu, ne bi mu znači bio njegov taharet u smislu potiranja valjan. Ne bi mogao potirati. Mogao bi klanjati, a bi se ispravno, ne bi ispravno, znači ne bi bilo ispravno potiranje. No međutim, kažu neki učenjaci, kada je poslanik s.a.v. rekao, ja sam je obukao na čiste noge. Ako bismo mi kazali, čovjek opere desnu nogu, pa obuče mestu. I opere lijevu nogu i obuče mjesto. Je li on obukao svaku mestvu ili je obukao te mesta na čistoću? Jeste. Desnu opravu i obukao na čistu nogu. Lijevu opravu i obukao na čistu. Nije on jedne obukao prije nego što je očistio. Pa kažu ne vrijedi to mišljenje. Kažu ne vrijedi to mišljenje. I Allah zna najbolje da je mišljenje hanefijskih pravnika, hanefijskih pravnika i Ebu Seura i El Muzenija i Šehol Islama im temije da je jače. I da je to dozvoljeno. I da je to dozvoljeno. No međutim, preće je to ne činiti preče, ispravnije i bolje kod sve uleme da čovjek prvo pere oba dvije noge pa potom da je obuče. To je ispravnije i preče. No međutim, ako bi čovjek slučajno ovako postupio, sa razlogom ili bez razloga, ne bismo kazali da je njegov abdes pokvaren ili da je njegovo potiranje nakon toga neispravno i slično tome, ne. Ali je preče da čovjek ne čini jednostavno da iziđe iz razilaženja. A to čovjek ne predstavlja znači veliku poteškoću. I ovo je mišljenje odobrao od šafijskih pravnika Ibn Munzir također šafijskih pravnika je odobrao Ibn Munzir ovo mišljenje, znači da je čovjeku dozvoljeno da ovako postupi. Ali podvlačimo opet preče i bolje je da opere obadje noge, potom da obuče znači svoje mjesta. Neki ovo dokazuju i hadisom, kažu Allahov poslanik sallallahu alejhi je napravio olakšicu putniku da potira tri dana i tri noći i čovjeku koji boravi u svome mjestu boravka jedan dan i jednu noć i da to tahara se Kada se kaže očisti, potom obuče šta svoje mjesto. Kada se očisti, potom obuče svoje mese. Pa kažu, spomenuto je čišćenje, potom fe. Nakon toga obuče mesto. Pa znači prvo se očisti pa obuče meste. Mi kažemo to je potpunije, to je ispravljeno, uđite, ne mora znači da je to da je to uvjet, jer znači nije hadis kategoričkog značenja, znači u smislu zabrane. Isto tako hadis u kome se spominje da je poslanik naredio da se potira po mestama ako ih obučemo na punu čistoću. Kažemo na punu čistoću ne mora značiti da mora čovjek opret prvo oba dvije noge, već ako opere jednu pa obuče mestu, pa opere drugu pa obuče mestu, da je to opet, da je to opet puna, da je to opet puna čistoća. Allahu Teala alam. Neki islamski učenjaci kažu potrao je po njima da treba potrati samo gornji dio mesti da se potira samo gornji dio mesti. U mezebu imama Malika se kaže da je obavezno važib potrati gornji dio mesti, a da je lijepo ili mu potrati donji dio mesti. U predaji od Ešheba, znači od imama Malika se kaže da potare od ozgo ili od ozgo ispravno je. Šta god da potare znači ispravno je. Imam Šapija smatra da je potrati od ozgo obavezno, a da je lijepo potrati znači donji dio, donji dio mesti. No međutim, ako pogledamo sunet poslanika sallallahu sallam i predaje koje se navode, vidjet ćemo da je ispravno potirati samo gornji dio mesti. Da nema nikakvog argumenta validnog na koji bi se oslonili, koji ukazuje na potiranje donjeg dijela mesti. U hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i Dare Kutni i koga su poznati hadijski stručnjaci ocjenili vjerodostojnim, Alija ibn Abi Talib kaže kada bi vjera bila po logici, potiranje donje strane mesti bilo bi prioritetnije od gornjeg. Međutim, vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da potire gornji dio mesti. Zašto kaže donji dio mestvi da bi bio prioritetniji za potiranje? Zato što čovjek hoda i dotiče znači tlo sa donjim dijelom mesti, pa bi potiranje i čišćenje tog donjeg dijela bilo preče nego gornjeg. No međutim kaže ja sam vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi da potire gornji dio mesti. Ovdje kad kažemo kad bi vjera bila po logici, da se ne bi shvatilo da u vjeri nema logike. Ne, u vjeri ima logike i logika ima svoje mjesto u vjeri, ali nema logika mjesto gdje. A? E, kada dođe argument šerijatski, ne može čovjek više tu kazati, pa nije logično, kao što neki koriste. Da li je logično? Da li je shvatljivo? Da li je razumljivo i slično tome? To su sve filozofski uvodi da se porekne šta? Dokaz. Ništa drugo. Kada dođe od Allaha i od poslanika, kažeš semijana u apana. Čuli smo i pokoravamo se. E tu, znači, nema mjesta logici. A u osnovi, znači, vjera je vezana za logiku i ne može se vjera razumjeti bez logike i bez razuma i bez pameti. U drugoj predaj Ali radijallahu talanuhu kaže smatrao sam potiranje donje strane mestvi logika, ha? prioritetnim od gornje. Sve dok nisam vidio poslanika sallallahu kako potire sa gornje strane. Znači kada bi čovjeku dalo, kada bi vjera bila po logici, ali ja sam kaže, ja sam shvatio da od dozda potretno. Međutim, kada sam vidio Allahov poslanika sallallahu sallam kako to čini, znači shvatio sam da nije onako kako sam ja mislio. El Mugire ibn Šobe kaže u predaji, koji bilježi imam Tirmizi i koji smatrao dobrom, a šeha Albani vjerodostojnom, vidio sam poslanika sallallahu sallam, kako potire po gornjoj strani svojih mjesti. Vidio sam poslanika, salasalam, kako potire po gornjoj strani svojih mestvi. Ovo mišljenje zastupaju, znači o potiranju samo gornje strane mestvi, zastupaju hanetinski i hambelijski pravnici Alta, Hasan al-Basri, Šabi, Ibrahime Nehaji, Sufjan Seu, Ibn Munzir od šafijskih pravnika, Ibn Hazm i drugi. Tako da onaj ko potare samo gornji dio mestvi, a ne dira donji dio mestvi, njegovo potiranje je ispravno po konsensusu uleme. Po konsensusu. Samo što šafijski i neki malikijski pravnici smatraju da je lijepo i od ozda Ali mi kažemo ne, ne treba, jer to je opterećenje čovjeku. U dosta slučaja kad bi čovjek potirao od bilo bi opterećenje, jel tako? Nekada se je davno hodalo u mestoma po blatu, po kiši, po trnju, po kamenju i slično tome. Pa bi potiranje ti donjih mjesta bilo otežanje čovjeku. Po blatu čovjek hodao i treba potrati po donjem dijelu mjesta. To je otežanje. Ne, potira se znači samo gornji, samo gornji dio mesti kako je došlo od poslanika sallallahu alejhi Što se tiče kakvoće samog potiranja od poslanika sallallahu alejhi ve nemamo vjerodostojnih argumenata koji ukazuju na kakvoću potiranja. Osim predaje Alije u kojoj se pojašnjava samo mjesto potiranja, to je gornji dio mesti. A sama kakvoća kako? Pa zato neki učenjaci kažu dozvoljeno je da se potare i treba potrati sa prstima ovako crte napraviti po mestama. Neki kažu dovoljno je da se samo malo prstom potare. Da se samo malo prstom potare, to se smatra, to se smatra potiranjem. To se smatra potiranjem. No, međutim, većinski dio uleme smatra da treba potrati većinski dio gornje strane mesti. Većina islamskih pravnika zastupa mišljenje da bi se da bi se znači potiranje smatralo ispravnim da treba potrati većinski dio gornje strane mesti. Što se tiče potiranja po mestvama više od jedan put, da neko potire jedan put ili dva put ili tri put, o tome nema vjerodostojnih argumenta. Nego se potira jedan put. I nije obaveza čovjeka kada potire mokrom rukom, nije obaveza da mora vidjeti da je ostalo mokro na mestvama i što tom ili na čarapama. Ponekad će potrati, pa neće se vidjeti nešto puno da je ostalo mokro. Ne treba ponavljati potiranje. Jer to je potiranje. Nije pranje. Ja sam vidio čovjeka koji potira, ali ne potira nego pere stavio je čarapu pod česmu i pere noge kroz čarapu. On je čuo da ima potiranje nekako, ali nije znao propis. Pa pere čarapu i hoće u stvari prati nogu kroz čarapu. To je sigurno otežavanje, jer je potiranje došlo kao šta? Olakšica. A onaj ko pere kroz čarapu sigurno otežava i sebi i svima onima koji će ga stretiti u tome. Ovdje nema razlike između potiranja kada je potreba i kada nema potrebe. Znači čovjeku dozvoljeno da potare, bilo da ima potrebu ili da nema potrebe. Potreba je, na primjer, da je čovjek na putu, da mu je teško snimiti mjesto i slično tome. A nije potreba kada je čovjek u mjestu boravka, kada je ljeto, kada bi mu čak hladna voda i pranje nogu bili osježenje, tu znači nema potrebe. No, međutim, pored toga dozvoljeno je čovjeku da potari. Dozvoljeno je čovjeku da potari i neće se kazati znači da je učinio, da učinio prestup. Može se razglabati o tome da li je preče ili bolje da skine mjesto pa da opere noge, to je druga stvar. Preče i bolje se razlikuje od onoga što je obavezno i što se mora znači učiniti. Isto tako žena kada bi boravila u svojoj kući može da potira po mjestama 24 sata. Može da potira po mjestama od 24 sata. O samom vremenu potiranja ćemo naknadno govoriti jer inšallah teala ova predavanja o mestama će uzeti nama dva, a možda i tri predavanja. Znači da podrobno objasnimo ovaj propis, jer dolazi tu potiranje po čarapama također, oko koga postoji spor među islamskim učenjacima, pa ćemo inšallah teala govoriti o ovim pitanjima, je, znači jedno iza drugoga i spominjati onako kako dolaze, znači po redosledu u fikskim, u fikskim knjigama. Ali što se tiče potiranja općenito, nema razlike između muškarca i žene. Nema razlike između muškarca i žene, kako je potirati muškarcu, tako da potirati i ženi. A što se tiče mesti ili čarapa po kojima je dozvoljeno potirati, po kojima nije, isto ćemo tako inša otala nakladno pričati. Ovdje bi samo spomenuo na kraju inša otala riječi nekih islamskih učenjaka o potiranju po mestama. Da vidimo da je ovo pitanje simbol ehlu sunata džemata i da čovjek ne treba biti u sumnji i u šubhi zbog onoga što čini. Jer jekin povećava čovjekovo vjerovanje jer kada dođe čovjeku neko za koga kažu da je učen i ko se obraća ljudima i ko poziva ljude islam, pa kaže sam im bere svako ko je potrao po a to je novotarski abdest i takav namaz mu ne vrijedi, čovjek mora imati argumente da se obrani. Nije dovoljno ono što je čuo s ove ili one strane, nego znači mora imati argumente iz poslanikovog same sunneta i mišljenja islamskih učenjaka, znači da može potkrijepiti svoj stav i svoje mišljenje. Spominje imam Ibn al humam u svome djelu Šerhu Petil Kadir i ovo se navodi u Ihtijar i Ta'lil Muhtar ovo su hanetijske knjige fikha da je Imam Ebu Hanifa rekao bojim se nevjerstva za onoga ko porekne potiranje po mestvama jer je to preneseno do nas putem koji liči mu tevatiru ne samo da liči mu tevatiru on je mu tevatir i to je spomenula skupina islamskih učenjaka da je potiranje po mestvama mutevater, da imaju hadisi mutevater o tome i o tome ćemo isto govoriti. Znači kao Kur'an, da je prenešen znači tim mutevatirom koji se ne smije poreći, jer ko porekne mutevatir predaju, on izlazi iz islama, znajući da je mutevatir predaje naravno. Enes ibn Malik je pitan o simbolima koji odlikuju pobjedonosnu skupinu, pa je rekao, kaže, vole Ebu Bekra i Omera, odgovarajući Allahovim neprijateljima, koji proklinju Ebu Bekra i Omara, i potiru po mestvama. Pazite, propisi koji odlikuju pobjedonosnu skupinu ili stvari ili simboli, vole Ebu Bekra i Omara i potiru po svojim mestvama. Ebu Fejb, Nun, Ibn Ibrahim kaže, tri stvari simboliraju sunnet. Naravno, za ove sve predaje imamo izvore odakle svoje je međutim, zadovoljit ćemo se naođenjem samo predaja da ne bismo duljili puno sa izvorima. Kaže, tri stvari simboliraju sunnet. Potiranje po mestvama, redovno obavljanje džume namaza i ljubav prema prvim generacijama. Da voliš eselefu, esalih. Da voliš znači te prve generacije i da potiraš po mestama i da redovno obavljaš džumu namaz. Ibn Abdul Berb, poznati malikijski pravnik, u svome dijelu Etemhid, kaže paravan između ehlu sunneta i novotara je potiranje po mestama. Učenjaci Hidžaza, Iraka, Šama i drugih mjesta su složili da je potiranje po mestama legitiman postupak. Negiraju ga samo propali novotari koji su izašli iz okvira muslimanske zajednice. Pa onda nakon toga kaže potiranje po mestama se navodi u mutevatir hadisima. Prenosi ih oko 40 ashaba. Ne 40 već koliko? 80 kako je rekao Ibnul Mulekin. Ibn Abdul je našao 40 ashaba. To je ono do čega je on došao. No, međutim, Drugi su vidjeli da je taj broj duplo veći. Ebu Abbas el-Kurtubi u svome komentaru na muslimov sahih koji se zove el-Mufhim kaže neki novotari kao Haridžije su porekli potiranje po mestama. Potom je nastavio dalje prišto mestama. Pa naziva novotarima one koji su porekli potiranje po mestama. Ibn Dakik La'id kaže u svome djelu Lihkjam a to je komentar jedan od komentara l Ahkjama koji je štampan danas u dva toma, kaže potiranje po mestvama tretira se simbolom ehlu sunneta, a negiranje ove prakse simbolom novotara. Imam Ibn, Ibn Arabi, El Maliki i El Aini, a on je hanefijski pravnik i muhaddis, ma svoj poznati komentar Umdetul Qari, komentar Buharinog sahiha, kaže potiranje, njih dvojica kažu potiranje po mestama ne poriče osim zabludjeli novotar. Osim zabludjeli novotar. Znači, vidimo da su ovo ovdje islamski učenjaci iz raznih pravnih škola, raznih učenjaka raznih profila i iz raznih oblasti, znači svi svjedoče da je potiranje po mestama legitiman postupak i da je to praksa bila naših prvih generacija i praksa poslanika sallallahu sallam. Stoga kada su naši prethodnici, draga moje braće i cijenje sestre, primijetili odstupanje ljudi od ove prakse, ubrojali su potiranje po mestvama u akajitska pitanja. U akajitska tako je učinio Ebu Muhammed el Berbehari u svome dijelu Šerhu Sunne na 72. stranici. Tako je učinio Ebu Amr el-Dani u svome dijelu Saletul Wapije na 257. stranici. Tako je učinio Ebu Džafer Tahawi, islamski učenjak, u svojoj poslanici, u drugom tomu na 551. stranici. Tako je učinio Ebu Kasim El Lalikjaji u svome dijelu Šerhu u el i'tikad u drugom tomu na 170. i u drugoj tomu na 205. stranici. I tako je učinio Ebu Bekr el Bejheqi, poznat imam el Bejheqi, u svome dijelu el i'tikad na 193. stranici. Znači vidimo ovo su peterica islamskih učenjaka koji su potiranje po mestvama ubrojali u akajitska pitanja. Jer kada su vidjeli da neko odstupa i da poriče sunnet, tad više ne biva potiranje po mjestama šta? Samo sunnet. I samo tik, nego biva šta? Akaid. Jer je sljeđenje sunneta poslanika sa osvijem akaid muslimana. Pa su znači onda to ubrojali znači u akaidska pitanja. I da pogledamo druga brojna akaidska dijela, našli bismo slična ovakva mišljenja i znači ova pitanja su ubrojala u ovim knjigama. No međutim, ono što sam spomenuo, sigurno da je dovoljno inšalav tako imam Ibn Mojdir, Ibn Betal, El Gazali, El Kermani, El Neovi, Ibn Tejmije, Ibn Molekin, Seharin Furi, Ibn i brojni drugi ovdje je konsensus pravnika, znači o potiranju, o mespama, i da je to legitiman postupak i da je to bila praksa naših prvih generacija. Pa čovjek znači ne treba da bude nije u kakvoj sumnji i u dvojbi što se tiče potiranja po mespama, jer je to sigurno legitiman postupak, a čarape također imaju propis mesti, o čemu ćemo inša Allah govoriti u našim narednim predavanjima. Ostao nam je još hadis Huzeyfe ibn Jemana, njega ćemo spomenuti dok puta, on je dosta kraći od ovoga hadisa, pa ćemo nakon toga onda spominjati, kao što smo radili kod abdesta, brojna pitanja vezana za potiranje po mestama. Kao na primjer, da li skidanje mesti kvari abdest. Vrijeme potiranja. Da vidimo ashave koji su porekli potiranje po mestama. Poput Ibnu Omara, koji je porekao potiranje po mestom. Pa da vidimo šta se desilo sa njim. Je se on vratio sa toga mišljenja i o tome? Pa ćemo išao u narednim predajima govoriti podrobnije znači o ovim pitanjima koji se tiču potiranja po mestama. ću uzvišenog Allaha te barak da nas pouči našoj vjeri, da nam da svaki hajda na dunjaluku na ahiretu, da popravi naše stanja i stanje naših porodica i da popravi naša djela i da nam najboljim od naših djela učini zadnja. Allahu te ala sallallahu ala nebina wa alihi wa sahabi Ima neko pitanja vezanih prvenstveno za potiranje po mestama za ovu temu, ne požurujući ono što će doći, jer doće nam mnoga pitanja nakon ovoga, doći nam, ćemo ih znači kroz predavanja riješiti, ali ono znači o čemu smo spominjali, ako ima nešto nejasno ili pitanja, bujno. To spominje imam Ibnul Humam u svome dijelu Šerhu Pethil Kadir, to je hanetijsko znači dijelo Šerhu Pethil Kadir, u prvom tomu na 143. stranici i spominje ga imam El musili u svome dijelu El ihtijad li Ta'alin Muhtar u prvom tomu na 34. stranici. To, znači to su hanetijske knjige koje su prenijele riječi mama Hanife. Jer od imama Hanife nema puno sa lancima prenostata, nego mi mišljenje mama Ahmeda, Ebu Hanife, mama Malika iz fikskih knjiga njihovih, znači ovaj učenika iz njihove pravne škole. Tako da su najbolje poznavali imena svojih profesora. Svakom Svakome onome ko, ko, ko, se pripisuje bilo kom mesebu. Ovo nije samo neko imame Buhanife, ovo su i drugi kazali, ovako ili slišao ome. Koji god čovjek kaže, pitamo ga koji ti mezeb slediš, mama Malika, mama je Hanife, bujrum, evo što imamo i kaže. No međutim, da Bog da mi slijedimo nekog od islamskih učenjaka. U tome je bio svaki hajr. No međutim, dosta se puta slijede strasti, a to se pripisuje našoj ulemi, koja je sigurno čista od svega toga. Imam Ebu Hanife je bio imam ummeta i slijedio Kur'an i sunnet. I govorio po istinu i po haku. Tako da treba znači čovjek da o onome što govori da razmišlji prije toga. Ali Imam Ahmed je govorio dobro se pazi da ne pričaš onome o čemu niko nije pričao prije tebe. I da kaže što niko nije rekao prije tebe. Ima danas ljudi koji napiše knjigu i u njima u toj knjizi spominje neka akaidska pitanja i kaže ne vidim da je ovo neko spomenuo prije meni. Kazao je riječi da Bog dao da nije te knjige nikako napisao. A kajitsko pitanje, a kida muslimana, kaže ovo niko nije rekao prije Ja sam prvi koji ovako nešto otkrio. Znači 14 stoljeća muslimani žive i ne znaju akidu, nego si ti sada došao da nakon 14 stoljeća pokaže šta je prava akida. Da je rekao čovjek, niko ovo nije na ovakav način predstavio i pojasnio ljudima, možda bi moglo proći, možda. A da kaže ovo niko nije kazao prije mene, ja prvi dolazim, kažemo, odmah spakuj tu knjigu i daj Hanumi da potpali vatru sa njom, to ti je bolje nego da širiš među ljudima, jer u toj knjizi nema nikog hajra. Jer su islamski učenjaci pridali veliku pažnju Kajdu i pričali o kajdu i nisu ostali najsitnije pitanje od kajda da ga nisu riješili. Pa onda ne može sigurno čovjek doći ni sa čim novim, nego može znači samo pojasniti na poseban način ljudima da mogu znači razumjeti određeno pitanje, nikako da dođe sa nečim novim. Jeste. Jer se vjera može samo oživjeti i obnoviti u smislu da se ukaže na vjeru i da se oživi među ljudima ono što su ljudi umrtvili. A nikako obnoviti da se dođe sa nekim novim propisima. Bože čuo. Imam Ahmed kada je ušao, kada je pozvao halifa u njihovo vrijeme, da im presudi u lemi, da vidi ko je na mišljenju da je Kur'an stvoren, a ko nije. Ušao je pa je nazatekao tamo učenika imama Ebu Hanife, Ebu Jusfa, Kadiju. Pa mu kaže, o Ebu Jusife kaže, daj, kaže, šta imaš o potiranju po mestama? Ovaj sakupio na jedno mjesto i sad da vidi ko je za, ko je protiv, da zna ko će pod sablju, ko će u zatvor, a ko će na slobodu. Pa kaže, daj mi šta imaš o potiranju po mestama. Pa mu kaže, Ebu Jusuf, subhanallah, o Ebu Abdillah. Mi, kaže, ovdje čekamo smrt, a ti, kaže, hoćeš hadise o potiranju po mestama, jer imam Ahmed volio da uzima hadise od drugih meseba i od drugih učenjaka. Pa je čovjeku vidi kudi kamo veći kada uči od jednog i od drugog i od trećeg, nego kada uči samo od jednog čovjeka. Pa je tako, imam Ahmed učio od imama Šafije, imam Šafija učio od imama Malika, a sve različite mezhebi. Pa je kazao, mi čekamo da nam se presudi, a ti hoćeš hadise o po mesama. Kaže, ja volim da dočekam Allaha želešanu, a ja stičem znanje. I ovo je dokaz nama da ova pitanja o kojima pričamo, što neki nazivaju ljuskama, Kažu, ovo nije plod, ovo su ljuske. Potiraš po mestama kakvi škane, to su ljuske. Plod je nešto drugo. Mi kažemo, e, ovo je plod. Jer ko ostavi ljusku i ko baci ljusku, pokvarit će se plod brzo. Pa ima Mahmed, dolazi da mu se presudi i od njegovoj se glavi radi, kaže daj mi hadise o potiranju po mestama, a nije rekao daj mi hadise o akajdu kako umrti, postakli naše na hadice slično tome. Evo, kaže daj mi hadise o potiranju po mestama. Imam Ibn Đerida Tabari kada je umirao na smrtnoj posteli, Upitali su ga jedno pitanje o nasljednom pravu, pa nije znao, pa je rekao donesite olovku i pišite, kaže da vam diktiram. Pa kažu njemu, ti na smrtnoj postelji, a da računaš i pišeš koliko pripada ovome, koliko onome, kaže da sretnem Allaha Želešanu, kaže, a ja to pitanje poznajem, draže mi da sretnem Ajađah. I vallahi, Allahu je čovjek draži da sretne Allaha koji drži knjigu u rukama i čita i uči, nego čovjek koji zikri. A možda čak i onaj koji klanja dobrovoljni namaz. Jer onaj koji uči i čita, u tome je spas i njemu i drugima. A čovjek koji obavlja dobrovoljne ibadete, spas je samo njemu. I zato je nama govorila, znači da su ti sticanje znanja bolje od tih dobrovoljnih ibadeta. O bilo kojoj vrsti dobrovoljnih ibadeta da se radi Allahu te Allahu